sākas vakaros čukst. Aizjūras zem un aizkalnu zemi es nebiju redzējis, bet kādu dienu, kad ar savu tēvu karali pastaigājos rožu dārzā, es pajautāju viņam, vai drīkstu jāatpār rīta gaismas tiltu. Mans tēvs karalis palielināja gaitu un saņēma manu seju savās rokās. Viņš lūkojās manī tik mīļi un tik nopietni. Mīļo, nu Man mīl, viņš sacīja, manā valstī tu drīksti braukt, kurp vien vēlies. Tu vari rotaļāties zaļo pļavu salā vai jāt uz aizjūras zemi un uz aizkalnu zemi, kurp vien vēlies. Tu vari doties uz austrumiem un rietumiem, uz ziemeļiem un dievidiem, cik vien tālu mīra misi tevi nes. Bet viens tev jāzina. Ir kāda vieta, ko sauc par svešo zemi. Kas tur dzīvo? Es vaicāju. Bruņinieks Kato. Mans tēvs karalis atbildēja, un viņa seja pārslīdēja tāda kā ēna. Cietsirdīgais bruņinieks Kato. Kad viņš izrunāja šos vārdus, bija tā, it kā rožu dārzā būtu iebrāzies kaut kas ļauns un bīstams. Baltie putni paslēpās savās ligzdās, raudu putnes skaļi iekliedzās, veicinādamas lielos melnos spārnus, un tajā mirklī nomira daudz rūžu. Mio, manu mio, mans tēvs karalis teica, tu esi vismīļākais, kas man pieder, un mana sirds kļūst tik smaga, kad es iedomājos par bruņinieku kato. Tiešācās sudraba papels, it kā tām pāri būtu drāzusies vētra, daudz lapu sabira zemē un likās, it kā lapām krītot kāds raudātu. Es jūtu, ka man ir bail no bruņinieka kato. Tik bail, tik bail. Ja tava sirds kļūst smaga, tad nedomā vairs par viņu, es sacīju. Mans tēvs karalis pamāja ar galvu un saņēma manu roku. Tev taisnība, viņš teica. Vēl īsu laiciņu es nedomāšu par bruņinieku kato. Vēl īsu laiciņu tu spēlēsi flautu, un celsi mājiņas rūžu dārzā. Tad mēs devāmies tālāk, lai uzmeklētu jumjumu. Savā lielajā valstī manam tēvam karalim bija milz un daudz ko pārvaldīt, tomēr viņš allaž atlika laiku arī man. Viņš nekad nesacīja, ej prom, man pat laban nav laika. Viņam patika būt kopā ar mani. Katru rītu viņš pastaigājās ar mani rožu dārzā. Viņš rādīja man, kur atrodas putnu līkastas, un apskatīja mūsu mājiņu mācīja man jāt uz miramises, un par itin visu runājās ar mani un jumjumu. Tieši tas man tik ļoti patika, ka viņš runājās arī ar jumjumu. Uz mata kā to mēdz darīt Benkas tētis. Tas bija jauki, ka Benkas tētis runājās ar mani, un Benka vienmēr izskatījās ļoti apmierināts, kā viņš domātu. Tas tomēr ir mans tēvs, bet man patīk, ka viņš runājas arī ar tevi un man bija tieši tāda pati sajūta, kad mans tēvs karalis runājās ar jumjumu. Bet labi vien bija, ka mēs ar jumjumu devāmies mūsu garajās izjādēs, jo kā gan citādi manam tēvam karalim atliktu laiks pārvaldīt savu lielo valstu un visu izrīkot? Ja mēs augas dienas nebūtu bijuši projām, tad mans tēvs karalis būtu tikai rotaļājies un runājies ar mani, nevis darījis savu darāmo, tāpēc labi vien bija, ka man bija arī jumjums un miramis. Ai, mana miramise! Kādās izjādēs es devos viņas mugurā. Mana miramise, kas pirmo reizi pārveda mani pār rīta gaismas tiltu, to es nekad neaizmirsīšu. Tas notika ausmas stundā, kad tilta sārgi bija tikko kā nolaiduši tiltu. Mīkstā zāle bija mitra no rases, un miramisas zelta pakavi kļuva slapji, bet tas nekas. Jum, jums un es mēs jutāmies mazliet miegaini, jo bijām agri cēlušies, bet gaiss bija svēs un svaigs, un bija tik jauki to just sejā. Un jājot cauri pļavām, mēs pamodāmies pilnīgi. Mēs nokļuvām pie rīta gaismas tilta reizē ar saules lēktu. Mēs uzjājām uz tiltu un bija tā, it kā mēs jātupa gaismas strēli un zelta stariem. Tilts liecās augstu, augstu virs ūdens. Pavaroties lejā gandrīz sarēba galva. Mēs jājām pār visaugstāko un visgarāko tiltu pasaulē. Miramies zelta krēpes laistījās saulē, ātrāk, ātrāk ar vien ātrāk viņa auļoja, augstāk, augstāk ar vien augstāk mēs pacēlāmies uz tiltu. Miramisas pakavi dunēja kā pērkons. Tas bija tik brīnišķīgi, un drīz es ieraudzīšu aizjūras zemi, drīz, pavisam drīz. Jum, jum! Es saucu, Jum, jum, vai tu nepriecājies? Vai tas nav brīnišķīgi? Tieši tajā mirklī es pamanīju to, kas tūlīt notiks. To šausmīgo, kas tūlīt notiks. Miram izsauļoja tieši pretī bezdibenim. Tilts izbeidzās. Tas izbeidzās gaisā, jo tilta sargi nebija to kārtīgi nolaiduši. Tas nesniedzās līdz aizjūras zemē, pa vidu bija liels tukšums, tur nebija tilta, tikai nejauks dziļums. Laikam vēl nekad es nebiju tā nobijies. Es gribēju kliegt jumjumam, bet nespēju. Es rāvu miramisas pavadu un mēģināju viņu apturēt, bet viņa man neklausīja. Mežonīgi zviegdama miramisas pakaviem dumjot auļoju uz priekšu taisni pretī nāvei, kā es biju nobijies. Drīz mēs iegāzīsimies šajā bezdibenī, drīz es vairs nedzirdēšu miramisas pakavus, bet tikai viņas zviedzienu, kad zelta krēpēm plīvojot viņa ievelsies bezdibenī. Es aizvēru acis un domāju par savu tēvu karali, Mīramiss pakavi dunēja kā pērkons, un piepeštie vairs nedunēja. Es dzirdēju tos, taču to skaņa bija citāda. Pakavi kā čabēja, itin kā mīramiss auļotu pa kaut ko mīkstu. Es atvēru acis un ieraudzīju, ka mīramiss auļo pa gaisu. Mana miramis ar zelta krēpēm Viņa turējās gaisā tikpat viegli kā uz zemes. Ja vien gribēja, viņa prata skriet pa mākoņiem un lēkt pāri zvaigznēm. Tāds zirgs laikam ir tikai man vienīgajam. Un viens nespēja iedomāties, kāda ir sajūta, ja sēdi zirga mugurā un itin kā lido pa gaisu, un saules gaismā tālu lejā vēro aizjūru zem. Jum, jum! Es saucu. Jum, jum, miram izspēja auļot virs mākoņiem. Vai tu, tu to nezināji? Jum jums jautāja, it kā tas nebūtu nekas sevišķs, ka piramisi to prot. Nē, kā lai es to zinātu, es atteicu. Tad jum jums iesmējās. Tu, Mio, tu tik maz zini, viņš sacīja. Ilgu laiku mēs tur augšā jādalējām un miramis lēca pār baltajiem mākonīšiem, un tas bija ļoti jautri un aizraujoši. Tomēr beidzot mēs gribējām lēsties lejā. Lēnām miramis nolaidās uz zemes un apstājās. Un mēs atradāmies aiz jūru zemē. Te būs zaļa birstelta vai miramisē ar zelta krēpēm, jum jums sacīja, lai viņa te pagadās, kamēr mēs ejam apsveicināties ar Jiriju. Kas ir Jirijs? Es jautāju. Gan jau redzēs, jum jums atteica. Jirijs ar saviem brāļiem un māsām dzīvo tepat netālu un viņš paņēma man aiz rokas un aizved uz netālo māju. Māzu baltu mājiņu ar salmu jumtu. Arī šādu mājiņu var sastapt pasakās. Nav iespējams izskaidrot, kāpēc kāda mājiņa atgādina pasaku māju. Vai ap to ir kāds citāds gaiss, vai tas atkarīgs no vecajiem kokiem, kas aug ap māju, vai no dārza puķiem, kas teiksmājums smaržo, vai varbūt tas ir atkarīgs no pavisam kā cita. Sētā ģirīmājas priekšā bija veca, apaļa akka. Man gandrīz vai likās, ka pasaku mājiņas iespaidu mājai piešķir akka. Jo šoslaiks jau tādu vecu aku vairs nav. Es vismaz tādu nekad nebiju redzējis. Ap aku bija sasēdušies pieci bērni. Lielākais bija zēns. Viņš smējās pa visu seju un izskatījās tik mīļš. Es redzēju, kā jūs ieradāties, viņš teica. Jums gan ir skaists zirgs. Zirga vārds ir Miramisa, es sacīju, un šis ir Jumjums, un man sauc Mijo. Es zinu, zēns teica, mani sauc par Jīriju, un šie ir mani brāļi un māsas. Visu laiku viņš izskatījās laipns un draudzīgs, un tādi paši bija arī viņa brāļi un māsas, it kā viņi priecātos par mūsu ierašanos. Uplandes ielā gan nekad tā nenotika. Tur puikas rēca kā vilki, tik līdz kāds pienāca tuvāk, vismaz tad, ja nebija ar tiem labāk pazīstams. Zēni patstāvīgi izturējās pret kādu ļaunu, vienmēr kāds nedrīkstēja piedalīties rotaļās, un lielākoties tas bija es. Vienīgi Benkālaši gribēja rotaļāties ar mani. Un tur bija kāds liels zēns, ko sauc par Jannu. Es nebiju viņam nekā nodarījis, bet tiklīdz viņš mani ieraudzīja, tā sacīja, taisies, ka tieciekams neesi tā dabūjis pa purdu, ka būsi gar zemi un tad man nebija vērts vairs piedalīties rotaļās, spēlēt bumbu un tam līdzīgi, jo visi pārējie bija uz vienu roku ar Janni un runāja tāpat kā viņš, jo Janna bija tik liels. Pieredze bija Jannas, gan arī vai jutos pārsteigts satiekot tādus kā Jiri un Jumjum un Nonno un Jiri māsas un brāļus, kas visu laiku izturējās draudzīgi. Mēs ar Jumjumu sēdējām zakas malas blakām Jiriem, Es ielūkojos akā. Tā bija tik dziļa, ka nemaz nevarēja saredzēt dibenu. Vai jūs no šejienes ņemat ūdeni, es jautāju. No šejienes mēs neņemam ūdeni, Irijs atbildēja. Šī nav ūdens aka. Hm, kas tad šī ir par aku? Es brīnījos. Šo sauc par aku, kas vakaros čukst, Irijs sacīja. Kāpēc tā? Es gribēju zināt. Pagaid līdz pienāks vakars, tad tu to sapratīsi. Jirijs noteica. Visu dienu mēs palikām pie Jirija un brāļiem un māsām un rotam ļājāmies zem vecajiem kokiem. Un kad mums sagribējās ēst Jirija māsa, un kad mums sagribējās ēst Jirija māsa, Minona Nella aizskrēja uz virtuvi pēc maizes. Arī šī bija maize, kas remdēja izsalkumu, un man tā garšoja tikpat labi kā agrāk. Zem koka zālē es atradu karotīti, sudraba karotīti. Es parādīju to Jerijam, un viņš kļuva ļoti bēdīgs. Mūsu māsas karoti, viņš teica. Mio nu ir atrads mūsu māsas karoti! Jerijs uzsāc pārējiem. Kur ir jūsu māsa? Es vaicāju. Bruņinieks Kato. Jerijs atbildēja. Viņu aizveda cietsirdīgais bruņinieks Kato. Kad Jirijs izrunāja šo vārdu, gaiss ap mums kļuva ledus augsts. Lielā saulespuķa, kas auga dārzā novīt un nomira, un daudziem tauriņiem nokrita spārni, un tie nekad vairs nevarēja lidot. Un es jūtu, ka man ir bail no bruņinieka Kato. Tik bail, tik bail. Es gribēju atdot sudraba karotīti Jirijam, bet viņš sacīja, Tu vari paturēt mūsu māsas karoti. Viņai to vairs nevajag. Un tu to esi atradis? Viņa mazie brāļi un māsas ieraudājās padzirduši, ka viņa māsai vairs nevajadzēs karoti. Bet tad mēs atkal sākām rotaļāties un vairs nedomājām par kaut ko, kas ir skumīgs. Karotes iebāz kabatā un arī par to vairs nedomāju. Tomēr rotaļājoties, es visu laiku ilgojos pēc vakara, kad varēšu uzzināt, kaut ko vairāk par brīnumaino aku. Tā pagāja diena un sāka krēslot. Tad Jirīs ar saviem brāļiem un māsām tā savādi saskatījās, un Jirīs sacīja, nu! Un viņi aizgāja un apsēdās uz akas malas. Mēs ar jumjumu apsēdāmies līdzās. Tagad palieciet pavisam klusi. Jirīs teica, mēs sēdējām pavisam klusi un gaidījām. Vecie koki ietinās vēl biezākā tumsā, un Jirija māja vēl vairāk atgādināja pasaku mājiņu. Tur tā stāvēja, it kā savādā pelēkā tumsā iegrimusi. Ne melnā tumsā, jo vēl bija tikai krēsla. Kaut kas pelēks, savāds un senatnīgs gulās pār māju un kokiem, un visvairāk pār aku, uz kuras malas mēs visriņķī bijām sasēdušies. Palieciet pavisam klusi. Ierīš čukstēja, lai gan labu brīdi mēs nebijām bilduši ne vārdu. Mēs sēdējām klusu vēl brīdi, un starp kokiem kļuva vēl tumšāks un pelēkāks, un bija pavisam kluss, un es nekā nedzirdēju. Bet tad es kaut ko izdzirdēju. Jā, patiesi es dzirdēju akā čukstus. Tur, dziļi, dziļi apakšā kāds čukstēju murmināja. Tā bija tik Savāda balss, kas nelīdzinājās nevienai citai balsī. Un tā čukstēja pasakas. Pasakas, kas nelīdzinājās nevienām citām pasakām, un kas bija skaistāks par visām pasakām uz pasaules. Nav gandrīz nekā, kas man patiktu tik ļoti, kā tieši pasakas un es uz vēdera nogūlos uz akas malas, lai vēl un vēl ieklausītos balsī, kas čukstēja. Dažbrīd balss arī dziedāja, un tās bija vissavādākās un visskaistākās dziesmas. Kas šī ir par jocīgu aku? Es jautāju Jirijam. Es zinu tikai to, ka aka ir pilna ar pasakām un dziesmām, sacīja Jirijs. Aka, kas glabā aizmirstas pasakas un dziesmas. Tādas, kuras ir bijušas pasaulē senos laikos, bet jau sen ir aizmirstas – tās visas atceras vienīgi aka, kas vakaros čukst. Es nezinu, cik ilgi mēs tā bijām sēdējuši. Tumsa starp kokiem sabiezēja un balss no akas kļuva klusāk un klusāk. Beidzot, mēs to vairs nevarējām dzirdēt. Bet tālu zaļajā birsī sviedza miramise. Viņa laikam gribēja atgādināt, ka man jāsteidz uz mājām pie sava tēva karaļa. Paliec sveiks, Irī! Paliec sveika, miniona Nela! Palieciet sveiki visi, es teicu. Paliec sveiks, man jau, paliec sveiks, jum jum, sacīja Irijs. Apciemojiet mūs atkal drīz. Jā, drīz mēs jūs apciemosim, es atbildēju. Mēs atvedām miramīs un uztrausāmies viņai mugurā, un viņa pilnos auļos devās māju. Vairs nebija tik tumšs, jo pie debesīm bija uzlaicis mēnesis un apspīdēja visas zaļās bīrzes un visus klusos kokus tā, ka tie pārvērtās sudrabā. Uz mata kā papels mājās, mana tēva karaļa rožu dārzā. Mēs nonācām pie rīta gaismas tilta, bet es gandrīz to vairs nepazinu. Tas bija kļūst pilnīgi citāds. Likās, ka tas ir izkals no sudraba stariem. Naktī tiltam ir cits vārds, jo jums sacīja, kad uzjājām uz tilta. Un kā to naktī sauc? Es jautāju. Par mēnesi gaismas tiltu. Jums atbildēja. Mēs jājām pār mēnesi gaismas tiltu, ko drīz pacels sargi, un tālumā zaļo pļavu salā kā mazas liesmiņas redzējām gan ugunskurs. Visā pasaulē bija pilnīgi, pilnīgi kluss, un varēja dzirdēt vienīgi miramisas pakaus, kas dunēja pret tiltu. Mēnes gaismā miramis līdzinājās gandrīz aiz poku tēlam. Viņai nebija viss zelta krēpes, bet gan sudraba. Es domāju par aku, kas vakaros čukst, un par visām pasakām, ko biju dzirdējis. Viena man sevišķi patika. Tā iesākās šādi. Reiz dzīvoja karaļdēls, kas mēnesnīcā jāja uz zirga. <laughs> Padomā, tas gandrīz vai varētu būt es. Es taču biju karaļdēls. Aizvien tuvāk un tuvāk mēs nācām zaļo pļavu salai, un miramis pakavi dunēja kā pērkons. Un visu laiku es domāju par to pasaku, un man likās, ka tā tik skaisti skan. Reiz dzīvoja karaļdēls, kas mēnesnīcā jāja uz zirga.